والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أمن الله السلام إلى السلام إلهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله Sonra gələn qardaşların hamısına təşəkkür edirəm. İstəyirsən, ağdaşdan olsun, ya Mingəçevirdən olsun, ya Yevlaxdan olsun, ya bu əraziyə yaxın bir yerdən olsun, ayırdığınız vaxta görə hamınıza təşəkkür edirəm. Allah talı vaxtınıza, malınıza, canınıza bərəkət versin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur, Əddinu nasihə, əddinu nasihə, əddinu nasihə. Din nəsihət dinidir, Din nəsihət dinidir, din nəsihət dinidir. Başqa bir hədisdə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, möminin möminin üzərində 6 şərti var. 6 haqqı var. Onlardan biri də İzəstan saha əhədəkum əxahu fəlyansah ləhu. Qardaşınız sizdən tövsiyə olunmaq istədikdə ona tövsiyə etsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaydir." Ey Muhammed, sen hatırlat Sen insanlara yalnız hatırladansan, insanların üzerinde ağa değilsen. Başka bir ayet Allah Teala buyurur: "Leysa aleyke hudahum velakinne Allah yehdi men yeşâ." İnsanları hidayet etmek senin elinde değil. Rasulullahın görəvi sadəcə insanlara haqqı çatdırmaq, onlara doğru olanı tövsiyə etmək, Allah Taala deyir ki, hidayət etmək, doğru yola yönəltmək bizim əlimizdədir. Ona görə qardaşlar, tövsiyə etmək və tövsiyə olunmaq dinimizin əsaslarından biridir. Hər bir şey bu həyatda artmasa, itir azalır ve tükenir. Hatta maddiyetler olsa bile, Adicə bir insan bu telefonu zaryadkaya koymasa bir gün, iki gün, üç gün sonra işlenilmez bir hale gelecek. Elice de sürdüğümüz maşınlar eğer benzini tez-tez tökmesey, iki gün, üç gün, dört gün sonra bir dənə benzin olmadığına göre maşın işlənilməz bir hala gələcək. İnsan da elədir, möhtərəm qardaşlar, insanın qəlbi təzələnməlidir. Möminin imanı yenilənməsi lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, paltar köhnəldiyi kimi Rəxamkallah sizin imanlarınız da köhnəlir. Paltar köhnələn kimi imanlarınız da köhnəlir və imanlarınızı təzələyin. Deyirlər, ya Rasulallah, nə ilə təzəliyək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tövhid kəlməsini deyir. La ilahe illallah deyir. Ona görə, qardaşlar, bizlərin hamımızın nəsihətə, tövsiyə ehtiyacımız var. Qəlbimizin həyatı davamlı olsun deyə. Madəm ki, nəfəs var, ürəyimiz işləyir, o bu dünyada yaşamağa məhkumuq, imanımızı artırmağa ehtiyacımız var. Və bunun yeganə yolu da aramızda tövsiyə qapısını daimi şəkildə açıq qoymaq. Və bunun üçün sevinməmizdir. Kimsə gəlib bizə tövsiyə etsə, bir eybimizi göstərsə, biz nəinki ondan incimək, ona pis baxmaq və təkəbbürlülük göstərmək, biz o insanın əlindən də, başından da öpsək, o insan buna layiq olan bir insandır. Əsla Dost, əsla sənə xeyir istəyən insan, sənin etdiyin eyblərə göz yummayan insandır. Çünki əksər insanları Şeyxülislam ibn Teymiyyə rahmanullah deyir ki, cəm eləyən dünyavi mənfəətdir. Deyir, sən onların mənfəəti azaldıqda və tükəndikdə, əgər onların kimliyini bilmək istəyirsənsə, o zaman bax ginən kim kimin dostudur, kim kimin qardaşıdır. Var insanlar, Bizlər necə toplanmışıq, başqa məclislərdə də toplananlar var. Lakin ya maldır onları toplayan, ya puldur onları toplayan, ya gücdür onları toplayan, ya vəzifədir və yaxud da hər hansı bir dünyavi bir mənfəətdir. Bunların hər hansı biri itdikdə oradakı məclis sona yetir. Oradakı dostluq və qardaşlıq sona yetir. Əgər bir insanın ətrafına vəzifəsinə görə toplanırlarsa, bu gün o işdən qovulsa, vəzifəsindən çıxsa, sən onun çox az adam tapacaqsan onun yanında. Əgər bir insan varlıdırsa, pulludursa, ətrafında hər kəs ona hörmət eləyəcək. Baba deyib çağıracaqlar, hörmətli deyib ça çağıracaqlar. Və hər kəs onu evinə çağırıb, ona ikram etdiyini ona çatdırmağa çalışacaqlar. Amma bir gün pulunu itirsin, kasıblasın, imkansızlaşsın, həmin o xidməti ona heç kəs göstərməyəsidir. Ona görə qardaşlar, həqiqi dostluq, həqiqi qardaşlıq iman və tövhid üzrə olan qardaşlıqdır. Mənfəət üçün deyil. Ona görə bir adam gəlib sənə tövsiyə edirsə, sənin qolundan tutursa, sənə eybini göstərirsə, sən ona təşəkkür borclusan. Nəinki incimək, nəinki özüvə bunu sığışdırmamaq, nəinki o qardaşı başından dəf etmək üçün başqa-başqa hilələr işlətmək. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin Baxın durumuna daima sahabələrə tövsiyə eləyərdi. Cümələrdə, namazlarda, səfərlərdə, evlərinə ziyarətdə onunla bərabər sahabələr gəlib gələ deyərdi ki, ya Rasulallah, gəl bizə nəsiyyət etkinə. Biri gəlib soruşardı ki, ya Rasulallah, Allah qatında ən əfzəl əməl hansıdır? Rasulullah s.ə.v deyərdi ki, vaxtında qılınan namaz, sonra valideynə olan hörmət, sonra Allah yolunda cihad etmək. Biri gələrdi ki, ya Rasulallah, Allahın ən qəzəbinə gələn hamısıdır. Rasulullah s.ə.v sayardı. O biri gələrdi ki, ya Rasulallah, mənə nə tövsiyə edirsən, ən çox üzərimə düşən nədir? Rasulullah kimiyə deyərdi ki, qohum əqrabanın əlaqələrini möhkəmləndir. Kimiyə deyərdi ki, get Quran oxumaq öyrən. Daima nəsiyyətin içində ola-ola Rasulullahdan özəl və xüsusi nəsiyyətlər istəyərdi. Hətta bir dəfə olur, bir sahabə gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, mənə nəsiyyət etkinəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin sahabə nəsihət eləyir. Və kifayət qədər nəsihət eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qutardıqdan sonra nəsihəti o bir də deyir ki, ya Rasulullah mənə nəsihət elə. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, 1 saat və 1 saat. Yəni daima nəsihət olunsan, bu sənə sonra ağır gələr və yüklənərsən və sonra bir gün belə deyək yüklənib, yüklənib, sonra hamısını tərk eləyəsən. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. Burada şahid nədədir, möhtərəm qardaşlar? Sahabələrin nəsihətdən doymamaları. Nəsihətə nə qədər ehtiyaclı, ehtiyacları olduqlarını bizlərə göstərmələri və bu yolda heç vaxt can və baş qaçırmamaları. Həsən el-Basri rəhməhullah deyir ki, Allah rəhmət eləsin o qula ki, gəlib mənə eybimi göstərər. Gəlib mənə eybimi göstərər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, El mu'minu mir'atul mu'min. Mümin müminin güzgüsüdür. İnsan öz yüzündeki çirkinlikleri hiç vakt görebilmez. Çünkü insan yüzünden o tarafı görür sadece. Ama bir kardeşin seni gösterebilir ki burnunun yanında, yüzünde, çenende, alnında senin bir leke var. Get onu gedizdir yine. Mümin de bu şekildedir kardeşler. İnsan özünün eybini bilmir. İnsan bazen derk eləmir ki qeybət eləyir. Bazen dərk eləmir ki, nəmmamlıq eləyir, bəzən yalan danışır, bəzən Allaha şərik qoşur, küfr eləyir, şirk eləyir, bidət eləyir, dindən olmayan işlərlə məşğuldur. İnsan ola bilsin, bunu bilmir. Ya yaşadığı mühitə görə, ya orada zəlalətə çağıran adamların olduğuna görə, ya insanların fitrəti və əqidəsi pozulduğuna görə, ya insanın özünün savadsızlığına görə və yaxud kibirinə görə və s. bunun səbəbləri çoxdur. Ona görə bir adamın gəlib ona göstərməyə ehtiyacı var. Sizə ilk tövsiyəm odur ki, aranızda nəsihət qapılarını açın və heç vaxt onu bağlamayın və sizə nəsihət edən insanlara təşəkkür edin və insanlara fürsət verin ki, sizə nəsihət etsinlər. Yoxsa ki, dəf eləmək üçün bəhanələr uydurmaq, nəsihət edənin sözünü tez-tez kəsmək və yaxud da onun o danışarkən sağa-sola başını yelləyərək qulaq asmamaq rəğbətini ona göstərmək, belə şeylər heç vaxt göstərməyin. Bu imanın zəifliyi, kibrin əlaməti və insanın qəlbinin daşlığını göstərir, əziz qardaşlarım. Allah Teala buyurur: "Və zəkkir fə innə zikrə tənfa'ul müminin." Sən ey Muhammed xatırlat möminlərə. Çünki xatırlatmaq bütün möminlərə fayda verir. Əgər biz bu gün xatırlanırıqsa, kimsə bizi doğru yola çağırırsa, haqq bizə deyilirsə, bu deyilə-deyilə biz bundan mənfəətlənə istifadə edə bilmiriksə, xələl bizim imanımızdadır, qardaşlar. Biz həqiqi mömin deyilik deyə bu belədir. Çünki insanın qəlbindəki iman nəsiyyət eş eşitdiyi zaman açır gül kimi, e, saçır gül kimi və oyanır qəlb qəflətdən ayılır. Və bu şeyi aramızda çoxaltmamız lazımdır nəsihəti çoxaltmamız lazımdır. Nəsihət tək iki yoldaş, iki qardaş, ata, oğul, imamla arxasında olanların arasında deyil, bütün iman edənlərin arasında olmalıdır. Zövcənlə özün arasında nəsihət qapısı qoy. Sən elə düşünmə ki, sənin zövcən sənə nəsihət edə bilməz. Ancaq sən onun üstə bağıra bilərsən, sən onun üstə çığıra bilərsən, sən ona əmr eləyə bilərsən, onu çəkindirə bilərsən. Xeyr! həmin hökmlərin hamısı qadının da haqqıdır. Sənə haqqı göstərə və Allahın əmrlərini göstərə və sənin eyblərini göstərə, həmçinin züər arvad arasında, kişi zövcə arasında da nəsihət qapısı açıq olmalıdır, qardaşlar. Əksər qardaşlarımız bundan üz çevirir. Sanki zövcə ona bir eybini göstərsə, özünə sığışdırmaz bir hala gətirib özünü. Adicə, çoxları var ki, sabah namazlarını yatırlar. Kim oyatmalıdır səni? Mən gəlib qonşun və yaxud qohumun səni evinə mən durğuzmayasıyam ki. Sənin evin hörməti var, sənin evin qanunu var. Mən izinsiz gəlib girə bilməzəm. Sənə ən yaxın olan insan səni durğuza bilər. Zövgən durğuza bilər, övladın durğuza bilər. Əgər sən onlara qapı açmasan, deməli sən namazı daima yatan bir vəziyyətdə olacaqsan. Və yaxud da bu daha pis deyilmi? Zövcən sənin gələ namaza durğuzar, sən də qalxıb ona yumruq göstərəsən. Hə? Zövcən gələ sənə də ki, namaza qalıb, qalxıb elə acı söz deyəsən ki, bir də cəsarət eləmir gəlib sən namaza durğuzun. Hal belə olduğu zaman, onda sən təəccüblənmə ki, sənin zövcən baş açıq da gəzəcək, qılçası açıq da gəzəcək, təbarruc da eləyəcək, başqa kişilərlə söhbət də eləyəcək, səndən insiz harasa gedəcək, sənin heybətin qalmayacaq. Çünki zövcən səni imansız gördüyü, gördüyü zaman, Allahın əmrlərini tapdaladığın zaman, Allahın qadağanlarından çəkinmədiyin zaman, sənin sözün olmayacaq ona deyəsən. Başını ört deyə bilməyəcəksən. Namuslu gen deyə bilməyəcəksən. Naməhrəmlərdən uzaq ol deyə bilməyəcəksən. Çünki dilin gödək olacaq yanında. Ona görə qardaşlar, bütün qardaşlara deyirəm ki, öz nəfsinizi ilk öncə islah edin. Başqalarını islah etməyə çalışmazdan qabaq. Və bu baxımdan da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zövcələri olur. Və ən sevimli zövcəsi kim olur? Ayşə radiyallahu anhə. Nəyə görə qardaşlar? Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmin ailəsi ilə, evinin içi ilə ilgili olan bütün dini məsələlərin yüzdə 95 faizini Ayşə radiyallahu anhə ümmətə çatdırıb. Elm tələbəsi idi. Rasulullaha şəriəti çatdırmaq üçün yardım eləyirdi.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 Bu borçdur. Ona göre kardeşler, kişiliği oyaq olan kişiler, qeyrətli kişiler, siz bakın, öz hayatınızı qorumaq için günahlardan çekinin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bir cavan oğlan gelir, Deyir ki, ya Rasulullah, namaz kılacağım, oruç tutacağım, zekat vereceğim, həccə gideceğim, ama zina etməyimə izin ver yine.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 Çünki sən evdə ola bilsin ki, insanların yanında müəyyən günahlar etməkdən çəkinirsən, qorxursan, amma evdə həmin günahların içində üzürsən. Əgər sən salih zövcəyə sahib olsan və yaxud da zövcənə sənə nəsihət etməsinə imkan versən, inan deyirəm, səni o zövcə xilas edəcək düşdüyün günahlardan. Bugün şikayətçi bir çox bacılardan ki, deyir, yoldaşım işdən gəlir yornuq, və yemək hazırlayıram. Yemək hazırladıqdan sonra iki söhbət eləmək istəyirəm, hal-kef soruşmaq istəyirəm. Deyir, elə ki, yeməyini yedi, qurtardı, ya gedib kəlli yatıb yatır, ya da xəlvət bir otağa çəkilib, qapını kilitləyib internetin qabağında oturur. Səhərə kimi kimlə danışır, kimlə yazışır, nə əlaqələrdədir, nəyə baxır, Allahla özü bilər. Səhər də durur tezdən, yeməyimi hazırlam, mən işə gedirəm. Qadın haqları var, qadın hüquqları var. Və eyni zamanda ortada məchul olan etibarsızlıqlar var. Əgər belə edəcəksənsə, qapını bağlama gəlin. İnternetini gətir, evin ortasına qoy, hər kəs sən nə ilə məşğulsan qoy görsün. Onda o zaman bir çox haramlardan çəkinəcəksən və həyalı olacaqsan və bu ailədə güvənin olmasına səbəb olacaq. Əksər qadınlar nəyə görə kişilərindən nəsiyyət götürmür? Siz deməyin ki, mən zövcəmi dəvət eləyirəm, hicab taxmır. Mən zövcəmi dəvət eləyirəm, hicab taxmır. Nə bilim, mən neçə illərdir çalışıram. Əgər sən İslamı doğru şəkildə yaşamasan, təbii haldır sənin zövcən hicab taxmamağına. Bu çox təbii haldır. Çünki o sənin dində olan qeyrətini, güvənini görsə, heç sənin zövcəyin sənin dəvətinə ehtiyacı yoxdur. O səndə olan ciddiliyə görə onun qəlbinə Allah qorxu verəcək. Lakin xələl oradadır ki, kişiler helem de bazı kişiler helem de zövcelerinin yanında etibar kazana kazanabilmeyin. Yani bir otağa girdikdə, kapını kilitledikdə zövcən səni gözəl zənn edə bilmir. Çünki sənin imanına güvənmir. Sənin elminə güvənmir. Sənin taqvanın, taqvanına güvənmir. Səndən əmin deyil. Bir ailədə belə şeyin olması, ortada şəriətin yaşanmaması və o ailənin içində nəsihətin tətbiq olunmamasına gətirib çıxardır, qardaşlar. İkinci tövsiyəm, ibadətlərdə möhkəm olmamız lazımdır. Xüsusən də qarşımızda Ramazan var. Bir neçə günümüz qalıb sadəcə Ramazana qovuşmağa. Nəfs tərbiyəsi üçün və həyatda olan nöqsanlarımız üçün Ramazan bir islah mədrəsəsidir, möhtərəm qardaşlar. İstifadə etməmiz lazımdır. cəmaat namazına fikir verməmiz lazımdır. İmkan daxilində cəmaat namaz qılınan yerdə fərdi şəkildə namaz qılmayın. Məscidlər varsa, gedin məscidlərdə ibadət edin. Əgər məscid yoxdursa, bir məhlənin uşaqlarısınızsa, bir məhlədə 4-5 müsəlman varsa və sizin cəmaat namazı qılmaq imkanınız varsa, bu şəkildə qılın. Və özəlliklə də namazın vaxtını, namazları vaxtında əda etməyə həris olun. Çünki elm əhlinin bəziləri deyir ki, namaz vaxtını kim nə ilə keçirərsə, ibadəti ona etmiş olur. Əfərəəytə mən ittəxəzə iləhəhu həva Sən nəfsini özünə ilah edəni gördünmü? Yəni, nəfsinə uyaraq ibadətləri tərk eləyəni. Nəfsinə uyaraq ibadətləri tərk eləyən insan, gecikdirən insan nəfsinə ibadət etmiş bir şəxs olur. İşin var, işdə. Gücün var, məşğul ol. Amma namaz vaxtı gəldisə, Onu 5-10 dəqiqə dayandır yenə. Bu Allahın sağ qoyduğu haqqıdır. 24 saatın içində qardaşlar, 24 saatın gecə günüzün içində Allah bizdən 5 namaz tələb eləyir sadəcə. 5 namaz. Namazın birini bir namaz üçün dəstəməz almağa 5 dəqiqə vaxt kifayətdir. Bir namazı qılmaq üçün normal 5 dəqiqə kifayətdir. Bir vaxt namazı əda etməyimizə 10 dəqiqə kifayətdir. Yəni 5 vaxt namaza nə qədər vaxt keçirə bilərik? 50 dəqiqə. 1 saatı biz əgər Allah yolunda verə bilmiriksə, Allah yolunda xərclə bilmiriksə, 23 saat bizə yetmirsə dünyavi işlərimizlə məşğul olmağa, biz nə ilə iddia eləyə bilərik ki, biz hələ də xeyir içindəyik? Ona görə həris olun. Cəmaat namaz qılmağa, namazları vaxtında qılmağa və namazları gəlməyən qardaşlara susmayın. Gedin qollarından tutun, nəsiyyət edin. Nəsiyyət edin, dinimizin təməli namazdır, qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nəfəsində namazı tövsiyə edib. Baxın, birimiz bugün xəstə olaq, bizi götürsünlər, aparsınlar həkimin yanına. Və yaxud da birimiz bugün ölüm döşəyində olaq, nə istəyəcək? Həkim gəlsin, xəstəliyimizi kəşf eləsin, müayənə etsin, münasib dərman yazsın ve bunda telesisin. Resulullah son nefesindeydi. Son nefesinde. Ümmetine der ki namazınızı koruyun, namazınızı koruyun, namazınızı koruyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir an önce der ki məni bəlkə məscidə aparasınız. Sabah namazı olur. Belki gören ben sahabələrimiz son dəfədə olsa. İki sahabə Resulullah'a gəlirlər, çiyinlərində götürerek məscidin evinə məscidi arasından pərdəni açırlar ki, baxsın Rasulullah sahabələrinə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qardaşlar sahabələrinin halını görəndə gözləri yaşarır və ağlayır. Niyə ağlayır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünki bütün sahabələr namazlarda səf-səf idi. Topuq-topuğa, çin-çinə, kimsə evində döşəkdə ürənib yatmırdı qardaşlar. Rasulullah ümmətinin belə olduğuna sevinirdi. Çünki imanın yüksək səviyyəsində idilər. Bugün Rasulullah s.a.v gəlib müsəlmanların səhvlərini baxsa, məscidlərinə girib bomboş görsə, əksər müsəlmanlar sabah namazlarında, evlərində yıxılıb xorxaxor yatdığını görsə, Rasulullah bizlərə nə deyər? Ona görə, qardaşlar, bizlər gərək aldanmayaq, özümüzü bəyənməyək, nəfsimizi hesaba çəkməmiz üçün qabağımız, oturub düşünməmiz lazımdır. Sahabələrdən biri bir namazı ötürdüğü zaman özünü kınayardı. Üç gün oruç tutardı. İmkan dahilinde zekat, sedaka vererdi ki bir de belə xata etməsin. Amma bizlər imkanımız da olur bəzən. Məscid də yaxın olur. Cemaat namazda olur. Hətta belə desəm bəlkə xata etmiş olmazam. Televizorda baxılan futbolu dayandırıb gedib namaz qıla bilmirik. Kimsə baxdı, kinonu tərk edib gedib namaz qıla bilmir. Söhbətini kəsib gedib namaz qıla bilmir. İman zəifli deyilim, qardaşlarım. Üçüncü tövsiyəm, haqq-hüquq məsələsində fikir verin, qardaşlar. Üzərinizə düşən haqları, əmanətləri zay eləməkdən qoruxun. Bir insana söz verdinsə, sözünü yerinə yetir, nəyin baxasına olursa olsun. Əksi təqdirdə Allah qatında ye xain kimi yazılacaqsan, ye yalancı kimi tanınacaqsan, ye də əhdinə yalan çıxan kimi. Ən çox yayılmış Hastalıklardan biri nedir? Vədə muhalif olmaq. Sen gelirsen deyirsen ki kardeş get bu telefonu ver yine bir ay işledim sonra kaytaracağım. Get bana pul ver yine bu pula parım bir ay işledim sonra kaytaracağım. Sonra vakti gelir kaçıp gizlenirsen. Vermirsen bugün bugün sabah sabah bürsü gün hayanat elirsen. Bu şey etmek olmaz kardeşler. Her hak sahibinin hakkını vaktinde vermek lazımdır. söz verdin bir adama yerinə yetirmən lazımdır. Yoxsa əks, əksi təqdirdə müsəlmanların arasında güvən itər, parçalanma meydana gələr və insanların arasında ədavət olar. Və başqa məsələlər də var. Əmanətlə ilgili qardaşlar, tək pul, mal deyil. Adicə verdiyin söz olsun belə. Görüşmə tarixləri olsun belə. Kiməsə nəyi verəsi olduğun olsun belə. Nəyin baxasına ol, olursa olsun, çalış vədinə müxalif çıxma. Verilən əmanətə xəyanət etmə və söz verdiyin işləri yerinə yetirginən. Növbəti tövsiyəm, əziz qardaşlarım, günahları heç vaxt küçümsəməyin. Bu günahdır, heç nə olmaz, kiçik günahdır. Nə bilim, biri siqaret çəkir, biri üzünü lezva ilə qırxır, o birisi topuqdan aşağı sürünür şalvarı, nə bilim, bir naməhrəmə baxır, bir naməhrəm qadınlarla görüşür. Bunların hamısını günahdır deyərək, bunların hamısını küçümsəyərək belə keçib getməyin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adəm övladı bir günah etdikdə onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Qəlbinə qara nöqtə düşür. İki günah etdikdə iki qara nöqtə düşür. Üç günah etdikdə üç qara nöqtə düşür. Və hər günah etdiyində qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Rasulullah deyir ki, bu qara nöqtələri istiğfarla, tövbə ilə yuyun, təmizləyin. Sən demə ki, kiçik günahdır, kiçik günahdır, kiçik günahdır. Sahabələrdən biri deyir ki, Lə təhqiranna sagirətən, innəl cibələ minəl hasa. Deyir, kiçik qumları təhqir eləmə, kiçik qumları balaca görmə. Deyir, gördüyün uca dağlar kiçik-kiçik qumlardan ibarətdir. Sən kiçik deyə-deyə günahları küçümsə-küçümsə, axırda o qədər günah edəcəksən ki, nə tövbəyə muvaffaq olmayacaqsan, nə də olunan nəsihətlər sənə təsir eləməyəcək. Bu qulağından girəcək, ya da heç girməyəcək.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 Yəni çörək alma pulun olmayanda da haram. Ya Rabbi, bu fəlsəfə hardan gəlir? Hansı şeytan bunu uydurub? Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: "Lə tubəzzir təbzira." İsraf etmə. Lakin sual verəcəm sizə. Ayəni oxumazdan qabaq siqaret çəkmək qardaşlar iqtisaddır, yoxsa israfdır?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 Yəni mən bu dəqiqə cibimdən pulu çıxartıb belə gözümüzün qabağında yandırsam, Dərsiniz ki, mən bunun qədər ağıllı və düşüncəli insan görməmişəm. Hamınız güləcəksiniz mənə. Ona göre bir insanın sigareti yandıran insanın o pulu yandıran insan arasında fərqi yoxdur. Ve ayrıca, ayrıca ben sənin ağzına desem ki, aç ağzını radiator şeydən, akkumulatordan kislada tökəcəm senin ağzına biraz. Koyarsan çünkü deyəcəksən məni yandırır. Sen çəkdiyin sigaret də sənin ciyarlarını ele yandırır. Dünya yüzündə ciyar rakına düşer olmuşun %98-i müayənə olunub ki, rak xəstəliyinə sigaret vasitəsilə düşübüler. Dişlerin tökülmesi, ağızda xərçəngin olması, mədə turşusunun yığılması, gözlerin zəifləməsi, hamısı bunların siqaret ucbatındandır. Hamısı bunların milyardlar harclanır İslam aleminde sigarete. Kim diyebilir ki sigaret çekmek israf değil. Allah Teala buyurur la tubezzir tebzira. İsraf etme. İnnel mubezzirine bak dikkat getirin ayete kardeşler. İnnel mubezzirine kanu ihvane şeyatin. Həqiqətən israf edənlər şeytanların qardaşıdır. Və kənə şeytanu li rabbihi kəfura. Şeytan da Rəbbisinə qarşı nankördür. Sən əgər bugünkü gündə siqaret çəkib, ona məkruhdur deyərək, haramdır deməkdən çəkinərək, israfı boynuna almayaraq bunu etsən, şeytana qardaşlıq, onunla bərabər Rəbbinə qarşı nankörlük etmiş olursan. Əziyyətdir. Allah Teala buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمَ مُب۪ينًا O kesler ki iman edenlere haksız yere eziyet verirler iman eden kadınlara ve kişilere.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 İmanla küfür, Şirkle ile tevhid, sünnetle bidat daima birbirine muharebelir. Hansı gelebe çalsa çok olsa o birisini zəifləndirir. Bugün sen günahlara düşer olmuş olsan, o günahlar sende iman qoymayacaq. İmanını yavaş-yavaş silecek. Ahırda o hala düşəcəksən ki, sanki bir daş ve bir nəfəssiz kötüksən.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 Bir kəllə vuracaqsan. Hələ baldızad demirəm. Götürərsiniz bunu? Götürərsiniz qardaşlar? Yaxşı, bu toya aparıb zövcəsini, minlərlə kişi göstərən və minlərcə cavanlara, yüzlər oğlanlara belə baxan, evdə sənin üçün kraskalanmayıb, bəzənməyib zövcən aparıb onların gözündə göstərəndə, bununla onun arasında fərq var.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 Sən bugünkü gündə əqidəsini, kimliyini, təhsilini harda alıb, kimin yanında alıb, bilmədiyin adamdan elm götürmə günə. Bu sənə zərər verəcək yoxsa. Sən həkimxanaya gedəndə, doktorxanaya girəndə, əgər böyrəyinin şikayət eləyirsənsə, ciyar doktoru axtar axtarırsan, hə? Yəni bir adam olubdur ki, dişini çıxartdırmağa getsin doktorxanaya, gedib ürək operasiya eləyəni axtarsın.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 İlk canlanan sual budur. Üç adam çağırır, bir kolundan tutur, kardeş senden benim işim var. Yani ağzından açanı bir bu sualı. Sanki dinimizde başka bir şey yoktur. Emre'm, bunlar da dini meselelerdir. Bunlar da öğrenmemiz lazımdır. Ama selefler nece öğrenirse o şekilde.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 İmam Malik ibn Ənəs Mədinənin alimlərindəndir. Dörd məzhəbdən biridir. Deyir, Mədinə əhlinin alimləri, Mədinə alimlərinin 80 dənəsi icma eləməmiş, mən insanların arasında çıxıb danışmadım. Bugün o danışanlara soruşun, kiminlə də təhsil alıblar? Hansı universiteti qutarıblar? Hansı alimlərin irtibatları var? hansı kitablar oxuyub çıxıblar?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 Sözlerimizde ve əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Bu dünyada hamımızı ve bütün Müslümanları muvahhid olarak, mümin olarak yaşatsın, huzuruna iman əhli olaraq köçməyi nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed ve Ala alihi ve sahbihi əcməin.